Siento que falta poco para coronar. Lo curé por mi hijo, se lo dije a mamá. Rápido pasa el tiempo y seguimos acá. Estemos lo que estemos, le metemos igual. Con fe, las malas pasaremos. Sé que Dios me hizo un guerrero. La vida es una y no fallaremos. Vamos por todo lo que no tenemos. Te lo juro, coronaremos. Confía en mí que yo la que estoy cansado, no veo los resultados, me siento desmotivado, creo que esto es demasiado, pero miro mi familia y la gente que tengo al lado, todo lo hago por ellos, aunque no se haya dado. Es que somos de barrio, queremos hacernos millonarios, hacer esto es necesario, y somos varios, lo que mata Ahora sonamos en los country, también en el pasillo. Aunque estamos mejor que ayer, me mantengo sencillo. Te lo juro, coronaremos, ya estaremos millo. Mucha hambre, gloria y ser victoria. Estamos con ganas de hacer historia. Una vida de juego para chilar. Acá estamos el ritmo puesto pa' sumar. Te lo juro, coronaremos. Confíen en mí que yo la remo. Y por todo el mundo viajaremos. Jamás olvidaremos. Arriba abajo, que todo trabajo, no me rebajo ni me relajo, acá empezamos de cero, con lo mío soy sincero, y de lo falso nada espero, yo me jodí por lo mío, amigo, cuando caigo miro pa'lante y sigo, coronaremos a mi vieja, le digo, todos los días la vida le sonrío, muchos no tiran la bronca, el que más le mete es el que menos Hice el día de mañana cumplo todos mis objetivos, girar todo el fin de semana y pa' la casa el efectivo. Que la mami esté tranquila, que ya no estamos en la esquina, que ahora hacemos música, música clandestina. Desahogo entre rimas, cuento mi estilo de vida, lo juro, coronaremos, solo gana quien se anima. bota Eh, el que lo que. Y zona sur a todo ritmo, eh. Ahora la mafia. LRJ, pa. Cumbia 420 para los negros. Bancazo.